خب بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الثالث فصل سوم القواعد الاصولية اللغوية او الدلالات قواعد اصولی اصولی لغوی البته و دلالات دلالت کردن ها حالا چه مفرد چه غیر مفرد يتناول هذا الفصل كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية من, من قرآن أو سنة شامل مش إن فصل چگونگی استنباط احکام را از نصوص شرعی از قرآن یا سنت این فصل بحث میکند در مواردی مانند کیفیت استنباط احکام چگونگی استنباط احکام از نصوص شرعی از جمله قرآن و قرآن یا حدیث <coughs> وقد وضع العلماء قواعد لهذه الكيفية مستمدة من أساليب اللغة العربية أو من الأحكام الشرعية وإلالها ومن مبادئ الشريعة وأصولها الكلية المفهومة من النصوص وضع کردن علما قواعدی را برای این کیفیت و چگونگی استنباط که وضع این قواعد با کمک از اسلوب لغت عرب بوده وضع این قواعد با کمک گرفتن از احکامات شرعی و علتهاشون بوده و از مبادع شریعت بوده و از اصول کلی شریعت که از نصوص فهمیده شده اند پس علما اومده اند قواعدی رو وضع کرده اند ولی این قواعد رو از کجا گرفتن؟ با کمک به چی چیزی گرفتن؟ با کمک لغت عرب احکام شرعی و عللشون مبادع شریعت و اصول کلی شریعت که از نصوص فهمیده شده اند که از چی فهمیده شده اند؟ نصوص این قوانین اصول پایه ها اساس وموضوع هذا الفصل القواعد اللغوية التي يستهدى بها في فهم الأحكام من النصوص فهما صحيحا موضوع این فصل یعنی این فصلی که داریم فصل سوم قواعد لغوی هست که به وسیله اون قواعد راهنمایی گرفته میشه در فهم احکام از نصوص فهمی صحیح موضوع این فصل قواعد لغوی هستند که در روشنایی آنها فهمیده میشه به شکل صحیح أحكام النصوص فهي قواعد لفهم العبارات ملحوظة مقتزى الأساليب العربية وطرق الدلالة فيها على المعاني بألفاظها مفردة ومركبة وليست قواعد شرعية أو دينية خاصة پس قواعدی هستند برای فهم عبارات لحاظ شده است لحاظ شده است اقتضای اسلوب و روش های عربیه و طریقه دلالت دلالت عربی بر معانی حالا چه مفرد باشن و چه مرکب داره در مورد این قواعد حرف میزنه ولیست قواعد شرعیه او دینیه خاصه و اینا قواعد دینی شرعی یا قواعد دینی خاص نیستند بلکه لغوی هستند چه هستند؟ لغوی هستند یعنی چون قرآن و سنت عربی هستند مسلم است اسلوب عرب اسلوب ادبیات عرب در این قواعد چه داشتند تأثیر داشتند قد استمدها العلماء من طبيعه اللغة العربية واستعمالاتها في المعاني حسب ما قرر ائمة اللغه کمک گرفتند علما از طبیعت زبان عرب که چه طبیعتی داشته به چه شکل بوده چه طبعی داشته کمک گرفتند علما این ق... یا در وضع این قواعد استمداد کرده اند علما از طبیعت زبان عرب و استعمال لغت عرب در معانیشون چه استعمالاتی داشتن حسب ما قرر ائمه لغتی بر همون منوال و بر طبق آنچه که علمای لغت عرب تایید کردند و تصویب کردند و على نحو ما دل عليه التتبع و استقراء النصوص العربیه و به شکلی که تتبع و استقرار بحث و جستجو و بررسی کردن نصوص عربی بر آن دلالت کردند یعنی علما این قواعد و وضع کردند و کمک گرفتند از طبیعت زبان عرب همان طوری که علمای لغت زبان عرب تصویب کردند بر نحوی که استقراء و تتبع و جستجو و بررسی نصوص عربی بر آن دلالت کردند یعنی اینا اومدند لغت عربی رو بررسی کردند جستجو کردند تتبع کردند متوجه شدند یک سری دلالاتی را یک سری چای را که آقا این لفظ چه به چه شکل دلالت میکنه این عبارات چه دلالاتی دارند بر اون شکل اومدن چیکار کردن قواعد و گذاری کردن وأصبحت هذه القواعد مرعية في فهم النصوص الشرعية وفهم النصوص القانونية على سواء إن قواعد مراعات شده اند در فهم النصوص الشرعي وفهم النصوص القانوني بشكل برابر آقا چه قانونی ها اینایی که قانون اساسی رو می قوانین وضعی رو خب موقعی که با زبان عرب میان می نویسن باز هم بحث دلالت نصوص نصوص قانونی دیگه پیش میاد همانطوری که برای یک مسلمان بحث دلالت نصوص شرعی پیش میاد خب من نمیتونم چون شریعت تازه اومده یک دلالتی جدید علمای من بر... تا زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که بحث اجتهاد و استنباط نبود <coughs> ولی بعدن که بحث استنباط پیش میاد و اجتهاد اینا چطور, چطور میان احکامات شرعی رو پیدا میکنند از نصوص شرعی به همان شیوهی که لغت عرب دلالت میکند به همان شیوهی که لغت عرب دلالت میکند <clears throat> لان الالفاظ ليست في درجة واحدة من الوضوح والخفاء الفاظ میگه در یک درجه نیستن از جهت واضح بودن و پوشیده بودن الفاظ در یک درجه شما میبینید یه لفظی خیلی سریحه یکی دیگر مشترکه دو معنی داره فیلجا الى هذه القواعد فی طرق دلالت الالفاظ على المعانی پس پناه برده میشه به این قواعد رجوع میشه به این قواعد در شیبه دلالت الفاظ بر معانی ما برای این که بدونیم این الفاظ بر چه معانی دلالت میکنن ناچاریم به قواعد عرب رجوع کنیم لغت عرب به قواعد که با توجه به تتبع و استقراب آنها پی برده ایم علمای لغت عرب به اونا پی بردند و اون قواعد رو وضع کردند و ما یدل علیه العام و الخاص و المشترک و آنچه که دلالت میکند بر آن عام عام بر چی دلالت میکنه خاص مشترک و کیفیت تعویل کیفیت تعویل به چگونه هست و کون العبرت به عموم لفظی لا به خصوص سبب و این چیز که عموم لفظ اعتبار دارد نه خصوص سبب مسئله ای به خاطر یک به خاطر یک سبب خاص پیش میاد اینجا ما اون سبب خاص رو در, در نظر نمیگیریم بلکه عموم معنایش رو در نظر میگیریم عموم لفظش رو پس عموم لفظ اعتبار دارد نه سبب خاصش که به خاطرش اون لفظ آمده است و ان العطف یقتضی المغایره عطف اقتضای مغایرت میکند مغایره این یعنی فرق داشتن غیر بودن مثلا من موقعی که میگم جاء زیدون و امرون بحث فرق داشتن غیر بودن مغایرت یعنی چی؟ غیر بودن عطف اق... اقتضای غیر بودن می کند نه سر جاش که میان اینا همشون ولی موقعی که من یه چیزی رو بر اون چیزی دیگه عطف میدم یعنی این با هم این دوتا با هم دیگه یکی نیستند مغایرت دارند چه دارند؟ و ان الامر یفید ایجاب امر ایجابو میرساند اقتضای ایجاب وجوب میکنه که البته اینا رو هم خوندیم هم میخونیم مگر اینکه قرینه خوندیم دیگه معانی امر رو خوندیم نه و نهی یدل علی الحظر والمنع نه دلالت بر ممنوع بودن و حرام بودن میکنه و نه ذلك مما سأذكره من القواعد التاليه و امثال این چیزها که ذکرشان خواهم کرد در قواعدی که خواهند آمد خب قواعد و انشالله جلسه بعدی شروع خواهیم کرد ببینید قواعدی که جلسه بعدی میکنیم سه برگن شش شش یعنی شش صفحه اگر اونا با هم دیگه رب دارن اگر شما واقعا جلسه بعدی بتونید که این ستا صفحه رو ستا برگه رو با هم بخونیم که بحثا تیک تیک نشه خیلی عالی میشه